Aine Aristoi, engarko literatur kronika untan, zoin eh, liburu edo ze lana hautatu duzu? Aldi untan, eh, Euskarazko komiki bat, izen du Black is eta komiki horren sortzailetariko bat Fermin Muguruza da, besterik ez. Eta beste bi kide, ditu proiektu hortan, Arkaitz Kano idazlea, eta Doktor Alderete irudigilea. 2008ko azaroan plazaratua izan da. Liburua obiektua bera biziki edera da, azal eder efen, beltzarekin, izki xuri batzu gainean, erakargarria da zinez Liburua. E, liburua da proiektu horren astapena. Horren egiteko gogoa ukan zuen, argazki bat ikusiz gero, eta ondotik Liburua sortu eta, pentsatzen zuen azalpen gehiago merezi zituela liburu horrek, beraz hortik aintzina erakusketa bat sortu zuen muguruzak, bestaletik kantu bat ere, promozio gixan, eta erakusketaren ondo, inguruan ere eh, musika eta zine ekitaldi asko proposatu ditu uh, Bilbon uh, alondiga kulturaretoan. Irudiak, uh, ni gustukoak ditut, denentzat perbada ez, retro estilo hortakoak dira, beraz uh, estatu batuetan berrogeita hamar edo hirurogei garen hamarkadan egiten zen marrazki mota hori. Magazki guziak bi koloretakoak dira, beraz kolore nagusia beltza da, hori da haria, beltza, aldiz kapitulu bakots, beste kolore bat gehitua zaio magazkiari. Beraz, bi koloretako magazkiak dira beti. Beltzarekin doazen, doazen koloreak beti bizi-biziak dira. Beraz egiten du la kontrako efetu bat, mm, marazkiai uh, eh, bizi emaiten diona. Laburkia eh, laburki dut argazki batek ziola Fermin Muguruzari ideia eman, mamia eman. Argazki hori da mila bederatzion eta irurogeita bosteko argazki bat, surita beltzezkoa. New Yorken hartua izan zena, argazki hortan ikusten ditugu iruñako ejaldoiak, Ejaldoi eramale multzo bat, eh, New Yorkeko bosgarren uh, etorbidean desfilatzen. Ez da muntaketa bat, uh, eh, egiazko argazki bat da, muguruzak ikusi duena, eta argazkia baino gehiago, argazkiaren lehendak uh, ahapatu du, lehendak dio, bikote beltz bat bazela normalki ejaldoi horietan, ejaldoi multzo gehienetan badira beltzak edo moroak, eta garaian estatu batuetan bazterketa edo bereisketa legean gatik, bi ejaldoi horien eh, desfilatzea debekatua izan zen. Ara, beraz, hori da ipuinaren abia puntua. Argazki hori komikiaren astapena da. Komikia horrekin idekitzen da. Eta beraz, erraldoi beltz horietako bat garraiatzeko ardura duen uh, mutikoa, manes unanue, pertsonaiaren lajuan sartzen gira. Tanpez, hortan hasten da. Diakimar da iparaldeko uh, kasetari gazte bat dela, sortzez miarritzekoa, baina uh, ama bosturtetan amarekin iruñara bizitzera joan zena. Hortako, iruñako ejaldoi taldearekin heltzen da New Yorkera. Be, desfilatzeko debekoak manes uh, sakonki du. Uh, Asege uh, beltzean sartzen da uh, onartzeak onartziak ahazakeria onestea ezan nahi duelako beretzat. Bere ekideak pikutara igortzen ditu. Bon, Ogo hartzen gira uh, ejaldoi eramaleen artean, iritzi ezberdinak badirela. Batzuek, bon, debekoa ez utela baitez pada onartzen, baina ne, bon. Ez diren ez aien etxen, eta desfilatzeko aukera ezin hobea dutelako New Yorken, bon, be, begiak esteko pres dira bon, ba, manes ez da alakoa, beraz lagunak pikutara igortzen ditu, eta Euskal Ejira sartzen da nitsasuntzia hartzeko momentuan, New Yorken gelditzen da, eta bereziki Arlem hauzoan, uh, eh, Belz hauzoan. Hmm. Hortik aintzina, eh, estatu batuetako bizi e, eh, urbiletik segituko du. ba, besteak beste, e, bon, be, Malcolm Isaren erailketa, handi warhol artistaren mundua ezagutuko du. Bestaldetik eh, Black Panther mugimendu uh, kartsua ere. Eta musika psikodelikoaren agerpena. Ni musika horren ere lehen urratxak. Horiek denak urbiletik segituko ditu. Eta jakin behar da manesek kasetari gisa, beti argazki tresna espaldan duela, dilingo, bizi guzi hori argazkitan hartzen duela. Mhm. Eta gau batez gauzak aldatuko dira, eh, gau bateko topaketa eginen du, eraz amanda, kubatak emazte zura garri baten ezagutza eginen du, maite minduko da, eta elgarrekin abanara joanen dira zonbait urte pasatzera. Estatu batuetatik abanara, urte zonbaiten buruan abanan txeren ezagutza eginen du, biztan da. <laughs> Gerieroak proposatuko dio eginkizun bat betetzea, CIak, beraz CIA eh, da informa, informazio eta espioitza bulego hori Amerikara. CIak Black Panther kide bat sekatzen du presonde giratzeko. Kubako gerieroek Black Panthereko kide hori lagundu nahi dute. Eta manesi eskatzen diote beraz estatu batu eta Black Panther kide hori kubara berriz ekartzeko. Mhm. Beraz hori izanen da eh, munduko itzuli handi baten astapena manesentzat. Jakin behar da uh, Mexikotik miarritzera ere manen duela bida jorek. Los Angeles, San Francisco, Montreal, Madrid eta Algetik pasatuz. Hala, beraz, eh, estatu batuetako historioa edo astapeneko tokitik gero mundu zabalera joanen da. Eta sartu zira, historioan, eh, edo memento bat zutan uh, eh, deslotzen duzu? Eh, sartu uh, historioan, alde historikoa biziki uh, interesgarria baita, iruro gaigaren amark amarkadako gertakariak munduan zehar, bon, interesgarriak dira, uh, gara jortan, uh, Gizat alde esberdinek, haien aldetik irautzak ere maiten zituzten, bon, beltzek estatu batuetan, Kuban irautza muta bat bat ere, alde hori interesgarria da, zeiaren implikazio hori espio egintza, zainketa alde hori ere erakargarria da, eta azken finean atxikitzen gaitu. Uh, gero hartu behar da, batzutan gehiagik eri pixka bat senditzen nuela. Fermin Moguruzaren munduaren labur biltzea da komiki hortan. Ah bere aspaldidanik uh, negu ekin edo kortaturekin edo ondotik bakarrik egin dituen kantuetan badakigu gai horiak garrantzitsuak zaizkiola, erri borrokak, elkartasuna, errian artean, brigadistak, esker, eskerreko eh, borroka horiek, bon, bere gai kutiunak dira, ordenak labur bilduak dira, non baitan libur hortan. Beraz, interesgarria da, batzutan gehiagia. Ba, alde batzu uh, animalekoak atseman <laughs> ditut. Txege bararena, gero fikzioak hori eskaintzen du, askatasun hori eskaintzen du azken finean, edo zer asma dezakegu, edo zoin pertsonai egiazko, ala, alegiazkoak sartzen alitugu ipuinetan eta interes uh, behi batzuen pizteko justuki. Hora, hemen duzun alea eskorazkoa da, biztan dena? E, beste hizkuntza batzutan ere, e, atzeman ditaike? Bai, proiektua horrentzat ere interesgarria da, lehen komikia Euskaraz idatzia izan delako, eta Euskarazko sorkuntza bat komiki gintzan uh, aski ahadoa delako. Eta bestalde, liburu bera atxemaiten aldugu frantsesez, gazteleraz, baina nire katalanez. Ber argitaletxeak plazaratu ditu lau liburuak, lau izkuntzetan, beraz, bang argitaletxea, uh, Espainiako argitaletxea da. Eh, eta hortan interesgarria da, komikiak nazioarteko historia ipatzen du, liburu hori nazioarte mailan edatzen aldelako, justuki, lau izkuntzetan, uh, eh, denek irakurtzen aldutelako. Bakarrik pasatzen ikusi ditut irudi batzu, badira gauza gordinak ere, eh? eh? bai, liburu, ba, elduen zada, argiki, hor uh, elduen zada komiki bat baino gehiago deitzen dute uh, eh, eleberri grafiko bat, beraz hor da mm. pixka bat uh, eh, iztegi eh, seriosa. Horrek erren nahi du gaia bera seriosa dela, gaiaren tratatzeko manera gordina izaiten aldela. Beraz bai, uh, agertzen dira uh, ka, lauki batzuetan, marrazki batzuetan, ebe seksu eszenak badira, uh, alkola gerida ere, litroka, Eh, kalamua, beste droga batzu, ala ere irurogai garen amarkada da da, estatu batuetan eh, psikotropoak uh, drogak denetan aurketzen ziren. Ala ere, pentsatzen dut, beharrezkoa zela alde hori aipatzea ere, uh, garaieko errealitatea erakustekotan. Bo, pentsatut itzulia egin dugula? Bai. Beda, itarazteko izena? Komikia deitzen da Black is Belza, izkuntza guzietan berri zenburua du, Black Hai. is Belza. Eta sortzaileak Fermin Muguruza, Arkaitz Kano, Gidoiaren zat, Doktor Alderete irudien zat. Bang argitaretsak plazaratu du uh, eh, 2008an. Eta atzemaiten alda, dena, Kambuko Mediatekan. Bai, uh, eh, Kambuko Mediatekan atxeman duzu Euskaraz eta frantsesaz.